Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքը ողջունել է Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը։ ԼՂՌ ճակման 25-րդ տարեդարձին ընդհանրաշ տոնակատարության պետական հանձնաժողովը երկրորդ նիստն է հրավիրել։ Լրացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծման 24-ամյակը։ Գյուղատնտեսական ճյուղերի զարգացման հնարավորությունները Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 4-ին եւ լույսին գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է նախորդին արցանագրված լարվածությունը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տեղեկատվությամբ նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 գրակոց։ Բացի վերոնշյալից, շփման գծի հարավային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, հյուսիսային ուղությամբ հան 17 տիպի նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվությունն առայն թե իբր հայկական ուժերը մարտի 3-ի լույս 4-ի գիշերը փորձել են մոտենալ իրենց դիրքերին, սակայն կորուստներ կրելով հետ նահանջել հակառակորդ երկրի ռազմական գերատեսչության քարոզիչների հերթական վառ երևակայության արդյունքն է։ Այդ մասին տեղեկացնում է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Ավելին նշվում է նույն հաղորդագրության մեջ 3 ժամը 15:20-ի սահմաններում հակառակորդը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավային ուղությամբ կիրառել է տարբեր դրամաչափի ականանետներ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը ադրբեջանական զինուժի ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել է պատժիչ գործողությունների եւ վերջինիս ստիպել ձեռն պահմնալ իրադրությունը սրելու հետագա քայլերից։ Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքը ողջունել է ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչող 1580 բանաձևի ընդունման փաստը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայդատի ամերիկյան հանձնախումբը։ Ջորջիայի հայ համայնքը ողջունում է ներկայացուցիչներ Գարդների եւ Դուգլասի ներդերումը նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման գործում, ինչը վերահաստատում է ժողովրդավարական իրավունքների եւ ազատությունների համընդհանրությունը, որն ամերիկացիների եւ աշխարհի բոլոր քաղաքացիների իրավունքն է։ Նման հպարտ եւ սկզբունքային դիրքորոշում ընդունելուց հետո այժմ մենք ուղղում ենք մեր հայացքներն ամերիկյան միուս նահանգներին՝ միանալու Ջորջիային Արցախի ճանաչման հարցում։ Հրապարակվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի օրենսդիր Մարնի կողմից մարտի 3-ին ընդունված բանաձևի հայերեն տեքստը։ Ջորջիայի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Փաթ Գարդների ու Դեմետրիուս Դուգլասի կողմից ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը հարգելու ու ճանաչելու մասին բանաձևում մասնավորապես ասվում է. Հարգելով եւ ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երկար ու հարուստ պատմություն ունի եւ իր նվիրական տեղն է զբաղեցնում հայ ժողովրդի պատմության ու մշակույթի մեջ, եւ հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին երկար պայքարից հետո, որը որոշակի առումներով շարունակվում է ցայսօր, Եվ նրա ինքնորոշման տևական պահանջը ոգեշնչեց տարածաշրջանում ապրող բազմաթիվ ժողովուրդների ու նախկին խորհրդային միության փլուզման խթաններից մեկը հանդիսացավ եւ հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հաստատակամություն եւ տոկունություն ցուցաբերեց պատերազմի, կոտորածների, տնտեսական զրկանքների ու հսկայական այլ դժվարությունների պայմաններում, Եվ հաշվի առնելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ավելի քան 20 տարի հավատարիմ է իր քաղաքացիներին, պահպանելով իր անկախությունը եւ միաժամանակ ջանքեր գործադրելով փոփոխելու ու կայունացնելու Կովկասյան տարածաշրջանը, ու անցկացնելով ազատ ու անկախ ընտրություններ եւ հանրակրվեններ, որոնք համընդհանուր կերպով ճանաչվել են որպես օրինակ տարածաշրջանի համար, եւ հաշվի առնելով, որ միջազգային դիտորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները գնահատել են 2015 թվականի մայիսի 3-ի խորհրդարանական ընտրությունները որպես ազատ եւ թափանցիկ, այնուհետև ներկայացուցիչների պալատը որոշում է, որ այս մարմնի անդամները իրենց հարգանքն են արտահայտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու նրա քաղաքացիների նկատմամբ արժանին մատուցում զոհողություններին, նվիրվածությանն ու վճռականությանը, որոնք ցուսաբերվել են հանրապետության ժողովրդի կողմից ծայրահեղ դժվարությունների պայմաններում, մաղթում խաղաղություն, բարգավաճում եւ շարունակական հաջողություններ եւ կոչանում միջազգային հանրությանը համարժեք կերպով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Այնուհետև որոշում է, որ ներկայացուցիչների պալատի քարտուղարը լիազորված է եւ հանձնարարական է ստացել պատրաստել Սույն բանաձևի համապատասխան պատճենը այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը փոխանցելու համար, ասվում է բանաձևում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին ընթառաջ տոնակատարության պետական հանձնաժողովը 3 մարտի 4-ին երկրորդ նիստն էր հրավիրել։ Այն վարում էր հանձնաժողովի համանախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Քննարկվել են տոնական միջոցառումների ծրագրի մանրամասները, հանձնաժողովի անդամները հանդես են եկել տարբեր առաջարկություններով։ Նիստում նշվեց, որ տոնական միջոցառումների ծրագրում հիմնական ուղղությունները կանխորոշված են։ Արցախցիների համար հիշարժան օրը նշվելու է մեծ շուկով։ Միջոցառումները կենտրոնանալու են Մայրաքաղաք Ստեփանագերտում, սակայն շրջկենտրոններն ու գյուղական համայնքները նույնպես անմասն չեն մնալու։ Միջազգային գիտաժողովի կազմակերպմանը զուգահեռ միջոցառումներ են նախատեսված ուսումնական հաստատություններում։ Միջոցառումներ կազմակերպելիս պահպանվելու է երկու սկզբունք՝ massայականություն եւ արդյունավետություն։ Մեծ ուշադրություն է դարձվելու տեղեկատվական նյութերի տարածմանը։ Երիտասարդական միջոցառումները կազմակերպելու են անկախության սերունդ խորագրի ներքո։ Ճանաչենք մեր երկիր արշավի ժամանակ ուխտագնացություն է կազմակերպելու դեպի վաճական բարեպաշտի գերեզման։ Սեպտեմբերի 1-ին նոր օպերայի բեմադրություն է նախատեսվում։ Ներկայացվելու է Հարոն Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերան։ ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներ կկազմակերպվեն նաև արտերկրում։ Այսօր Արցախի պետհամասարանում տեղի է ունեցել գերիտասարդական կոնֆերանս նվիրված հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության հիմնադրման 125 ամյակին Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես հայտնի է, հայ ավանդական կուսակցություններից մեկի Դաշնակցության 125-ամյակը լրացել էր անցյալ տարի, նշվելով աշխարհի շուրջ 32 երկրում, այդ թվում նաև Արցախում։ Արցախի պետական համալսարանում իրականացված կոնֆերանսը այդ հոբելյանական իրադարձությանը նվիրված միջոցառումների շարքում կարելի է ասել վերջին անդրադարձն էր Արցախում։ Կոնֆերանսում բացման խոսքով հանդես եկավ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանը բացի զենքով, այդ թվում նաև Սփյուռքում կարողանալով կազմակերպել դպրոցներ, տարբեր տեսակի միություններ, մշակութային, կրթական, մարզական, որ เป զի կարողանան ընդհանուր համաշխարհայնացման պայմաններում օտար ափերում հայությունը փրկելուց գոնե հայ մանուկը, հայ երեխան, հայ պատանին կարողանան գնա հայկական դպրոց եւ հայ մնան, ամենակարևորը Բանախոսի գնահատմամբ այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ազգանպաստ գործունեություն է ծավալել համայն հայության շրջանում, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքի հայկական համայնքներում։ Պաշտոնես Թուրքում իր հայտ ազգանպաստ գործունեությամբ եւ իր հայդատի խնդիրի միշտ վառ պահելով ի վերջո 1990 թվականին հանգրվանեց Հայաստանում եւ անմիջապես ձեռնամուխ եկավ նետվեց Արցախյան շարժման մեջ հայ հեղափոխական դաշնակցության գաղափարախոսությունը ի սկզբանե լայն տարածում է ստացել սովորող երիտասարդության շրջանում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին թեմայով իր ելույթում նշեց հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության ատենապետ Արամայիս Աղաբեկյանը։ Ասի մայրաքաղաք Սուրիում հաստատվեց 1888-ին ձևավորված ուրս խմբակցությունի վրա եւ արդեն 1891-ին ծավալեց ակտիվ գործունեությունը։ Գտնական շրջանում կառույցի նպատակն է ցանկանալություններ կազմակերպել եւ զենք գնել Արևմտյան Հայաստանի համար։ Միաժամանակ կառույցի անդամներն ուսումնասիրում են հայոց պատմությունն ու մշակույթը, նպատակ ունենալով հայրենասիրական զգացումներ դաստիարակել Արցախի հայերի դասարության մեջ։ Քրելի գաղափարակությունը շուտով լայնորեն տարածվեց Արցախի երիտասարդության շրջանում եւ պատահական չէ, որ հայ-ազգային արտադրական պայքարի արարողավոր գործիքների մեջ ճիշտ են ծննդով արցախցի կամ Արցախում կրթություն ստացած մարդիկ ներկա Հայ հեղափոխական դաշնակցության անցած ուղու պատմաքննական վերլուծությաններ նվիրված Արցախի պետական համալսարանի պատմաքաղաքագիտական ֆակուլտետի պատմության բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի մագիստրանտ Թամար Սարգսյանի ելույթը։ Փոխական հիմնարար ազգային գաղափարախոսությունը, պանիսլամիզմը, պանիսլամիզմը եւ պանֆուտիզմը փորձող են հատկապես անվաճելիության ուղղությամբ 19 դարի վերջին մեծ տերությունների լուր ներկայության եւ փոխհատուցման պայմաններում տեղի ունեցան անվտանգության կոտորածները։ Ազգային զտիչ քաղաքականության փորձի դրսևորում էր 1905-1906 թվականի անդրկովկասի մի շատ տարածքներում, հայ թվում Արցախում տեղի ունեցած ցածրահայկական ցարումները, որոնք իրականացնել են ցարական իշխանությունների լուր ներկայության պայմաններում։ 1905-1906 թվականներին Արցախում տեղի ունեցած ցածրահայկական բախումների հետևանքով Արցախում զոհվել է 320 հայ, հաղթրվել են մեծ նյութական վնասներ, ուժել են մշակութային ժառանգություն ներկայացնող հուշարձաններ։ Ընդհանուները տեղում ունեցել Շուշի քաղաքում, Վարանդայում, Խաչենում, Դիզակում, Զանգեզուրում։ Գիտագործնական կոնֆերանսում բանախոս ուսանողներն այնուհետև հանդես եկան Դաշնակցությունն Արցախում պատերազմի եւ խաղաղության տարիներին Արամ Մանուկյանը Վան Վասպուրականի նահանգապետ հայ հեղափոխական Դաշնակցության դերակատարությունն Արցախում 1917-1918 թվականներին թեմատիկ ելույթներով պատասխանելով նաեւ միջոցառման մասնակիցների հարցերին Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Լրացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծման 24 ամյակը։ Համախմբելով աշխարհասփյուր հայության այս համահայկական կառույցը Հայաստանում եւ Արցախում կառուցում է ճանապարհներ, դպրոցներ, ջրատարներ, հիվանդանոցներ, համայնքային կենտրոններ, այլ սոցիալական նշանակության օբյեկտներ։ Միացյալ ջանքերով նոր կյանք ստացած գյուղերն ու քաղաքները մեր միասնական ձեռքբերումներն են ու ներկան, որ պիտի փոխանցենք մեր սերունդներին, ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Այս 24 տարին մենք կարողացել ենք գոյատևել մեր հայրենակիցների շնորհիվ, այն մարդկանց, որոնք կատարել են յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր օր նվիրատվություններ եւ այդ նվիրատվություններով իզորը ենք եղել իրականացնել 300 միլիոն դոլարից ավել ծրագրեր Հայաստանում եւ Արցախում։ Գործադիր տնօրենի խոսքով ամեն տարի մայիսին համահայկական հիմնադրամը կազմակերպում է հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որտեղ էլ որոշում է թե հաջորդ դրահամավակը ինչ ծրագրերի հետամուտ կլինի։ Մենք չենք համանապակվում միայն մեկ ծրագրով, ինչպիսին այս պայն խոշոր ծրագիրը դա Արցախում 5 եւ ավել զավակ ունեցող երեխաներին տների դրամադրումն է միջև այդ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Նշենք, որ հիմնադրամը հայտնի է հերոստամարաթոններով, հեծանվարշավներով, ճաշկերույթ հանգանակություններով, բարեգործական համերգներով։ Հիմնադրամի դրամական միջոցները գոյանում են նաև ցուցահանդեսների հասույթներից, անհատների թողած կտակներից ու նպատակային հատկացումներից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքի աշխարհագրական դիրքը, կլիման, ռելիեֆը բավական հարմար են գյուղատնտեսական ոլորտ ճյուղերի զարգացման համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Բերձորից մոտ 45 կիլոմետր դեպի հարավ Հագարի գետի ափին տեղակայված համայնքում համարյա ձմեռ չի լինում։ Համայնքի տարածքները հարթավայրային են, իսկ դա նշանակում է, որ երկրագործությունը լայն հեռանկարներ ունի եւ կարող է գյուղացու համար եկամտի կայուն աղբյուր լինել։ Բարեխառը կլիման նպաստավոր է նաեւ անասնապահության համար։ Համայնքը կազմավորվել է 1995 թվականին։ Վերաբնակեցվող բոլոր բնակավայրերին հատուկ խնդիրների զգալի մասն արդեն անցյալում են, իսկ դա հնարավոր է եղել Տիգրանավանց քաղաքացիների ու իշխանությունների համատեղ ուժերով, ասում է համայնքի ղեկավար Բագրաթով Ակիմյանը։ Մեծ նշանակություն ունի յուղի կայացման գործում ղեկավար կազմի վերաբերմունքը։ Ամեն ինչի գնում են մարդիկ օրենքի սահմաններում, որպիսի բնակիչներ չկորցնենք ոչ մի բնակից, արտագաղթ չունենանք։ Գյուղացու համար խնդիրների գլխավերևում իր աշխատանքի արդյունքի իրացման խնդիրն է, ինչը Բագրատ Հովակիմյանի խոսքով արդեն լուծում է ստացել, թեկուզ ոչ լիակատար, սակայն բավարար։ Գնալով այդ հարցը ոնց որ ուզում է կարգավորվի, ասենք ամեն մարդ արդեն գիտի, եթե մշակում է տվյալը բանջարեղենը, արդեն ինքը նախորոք իր իրացման տեղը պլանավորել է, գիտի, որ այս տարի մշակել եմ այսքան պամիդոր, տանել եմ խոսքի ղափան իմ կլենտներին էլ նո տենց ասած։ Նաև Արաքսավանում կառուցված պահածոների գործարանը եւս մեծ նշանակություն ունի, գալիս են միջև անգամ մի քիչ հեռու է մեր գյուղից, բայց գալիս են լոլիկի հետ կապված, քանի անգամ եկել տարել են, ասենք, եթե բնակիչները ցանկանան տանեն, ինձ թվում է ոչ մի խնդիր չի լինի կմթերեն։ Ինչպես երկրագործության, այնպես էլ անասնապահության ցուցանիշները գոհացուցիչ են Տիգրանավանում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500 գլուխանասուն կա գյուղում գրեթե հավասար քանակով խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասուն։ Ձերբերումներ կան նաեւ այգեգործության ոլորտում խաղի այգիներ ունենք, ծառատունկեր ունենք, որը որ էլի ջուղի աշխատասեր միջայլոց, ասեմ, մեր ջուղացին էլ աշխատասեր ժողովուրդը չկա այդպես մի հողակտոր, որ մնա անմշակ, դե կան մի քանի խաղողի այգիներ, որոնք արդեն շարքից դուրս են եկել, դրանք պիտի նորից հողատեսկը փոփոխենք, տնկենք պտղատու ծառեր, հիմնականում նուր, կարալյոկ այդ ծառերը լավ արդյունք են տալի մեր մոտ։ Երիտասարդներ Տիգրանավանը շատ ունի, իսկ դա վստահություն են ներշնչում համայնքի ապագայի հանդեպ։ Երիտասարդ ընտանիքներ շատ կան, դրա հերանեկարը կա, որ երեխաներ են ծնվելու, ամուսնություններ են լինում, ամեն ինչ ոնց որ բնականon հունի մեջ։ Գյուղի դպրոցում սովորում է 35 աշակերտ, կրթօջախը մասնագետներով ապահովված է։ Նրանց մեծ մասը նույն դպրոցի շրջանավարտներն են, որ Ստեփանակերտի կամ Երևանի բուհերում ուսումն ավարտելուց հետո վերադառնում են գյուղ հայրենի օջախին իրենց ավանդը բերելու վճռով։ Բելալալայան այսօր Ինչպես հաղորդում է Արցախի հանրապետության կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածը, Արցախի հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել սույն թվականի մարտի 7-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2016 թվականի մարտի 12-ը շաբաթ օրը։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 11 ցելսիուսը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։